jaja'y dib'ooj yinpich tzatz pän'os chukmäma tyaak yä' jami catalina josé espän ojya'y espän yamyäkaxp guiliani espina leiva pach ko'dänanämä taon ok amapya kotzya'k jyätzx takajya' tzyamisx jämpijtpä nana japmätzx tzyap Ah, Bernana tat's nthax aguii xa'ajtpa tinach cha'dä tsaa ju'unk xyajkä'y kotsan thaya jaya' san tukayäp mesh mat mich ok modoy'ajtpa tsaa kyä'y kab yäʼ kya mesh kya metx kiaj kyä'y pätsatzjä' kia' per jänämpätzdä'n kokäbä' Jesús a dent oktuy tats mi ya gis chata de knachki ta gam kha hyan chmia hyan chcha hinai Jesús a ish ga wi ish oknan sok shok tik shok vovn ko satsanga ya k ma ta ad tsa ki de nakina ha mha ina chuk tapsak de nyai chai kotuk mëja'yëchëk min tat anem ma dios mo'ok naske'sych mi mäja'ay ntän san u'nhkch anämä tatzyäm tso'on tu ñech es tzatzäk nyaj kä'jäp yä'k yagi shatan ma'käk nta'tä tza' yokä'y o käp ma'kätä'än nta'tä tza' yokä'y ntä'nä ka Hinai tyo'sy jina'ay anämä ti'pä ti ta dum u khan hnam o andak pues kya han hnam bde ko hk tsa kyhet p han ye chkhn nya hyawch wa nshim tuñ am tsade ek han shm khatsade ek wa nshim tuñ per wa yok min chams han anamat wa nik ich komin aptech ហាប់មូនចាប់ទីយើកកំដាកំទុកយ៉ាកកហាមិសា pues យើណាគីសជាតាមិស្តាដុតសាបិរម៉ាកតាដុតសាគីមេសទីមលកហាណប់គីយើកបទីយេជើកមីម៉ាត់ញាហ្យាវិចកោសាសជុកយ៉ាកកហាញមដាកយេជើកយេជើកស្នាត់ញាហ្យាវិច në shashim unë pëndje qëhkëm man të një hjawëq ma shim ca hu ngësh qams je qëhkëns në të një hjawëq tak o njesh ta një ja më ishp një shveç ta ja amaj ish të shim ma munk ma të ok më ish Я окмин иш тышим. Бекяц ехач, бецацаха. Бехацадана, беяста химбича цац. Мэткомя тука хайнича ца. Да, вэмэгады, вэмэгады. Пач ойна нитоид, вэстам дипкюмадэбь. Тикочак ца тукяка хайн, ечукумадэбь. Etzpana mkmib, diostech mkhadi ya amab, tsatzen shugyah ke hamsen uk. Dios de mkmib, diosek.